Hatuna budi ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kila neema ambayo ametuneemesha ame kwayo, na kila tunapozidi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ndio kila anapozidi kutuzidishia na kumiminia neema zake, kama anavyosema mwenyewe katika kitabu chake, la in la azidannakum, iwapo kama mtanishukuru basi nitakuzidishieni, wala in kafartum, na endapo kama mtanikufuru basi adhabu yangu ni kali mno. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, siku ya hivi sasa, siku ya leo, wakati huu, nimependa tukumbushane kidogo na tuelimishane kuhusiana na mada unwani wake inasema al ala ta'ati llahi wa tahdhiri an subuli an subuli dhalal nimependa tukumbushane kidogo kuhusiana al yani kuwa na msimamo katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kujiepusha na njia za kando kando za kupoteza za upotofu, yani kukuwa straight, unafuata njia ya Mwenyezi Mungu kama alivyotuelekeza kwa sababu wakati huu na zama zetu hizi imekithiri fitna na shahawati na shubuhati. Wakati huu msimamo wa Muislamu ni kule kushikamana na kitabu cha Allah na maamrisho yake na mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله علمني أخبرني في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره سفيان أنا ريبوتي كتوكا كمتومي Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema nilisema kumwambia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ya Rasulullah e mtume wa Mwenyezi Mungu niambie neno au jambo moja tu ambalo yani mtaku yani wewe sitauliza baada ya mwingine baada yako wewe Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipokuwa amejaliwa jawamiul kalima, yani anazungumza ibara kidogo, sentensi kidogo tu, alafu maana yake ni mapana sana makubwa. Akamwambia qul amantu billahi thumma istaqim, anamwambia sahaba huyu alimuomba nasiha waswaya, ambayo hiyo naswaya ataishikilia na hatowahi kuuliza mtu mwingine. Akamwambia, qul amantu billah, sema nimemwamini Mwenyezi Mungu, kisha ushikilie huo msimamo, uwe na msimamo huo wa kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Maneno haya ni machache mno, lakini yana maana makubwa sana, kwa sababu wakati maamini Amantu billahi, kuamini imebeba milango yote ya imani, kumwamini tauhid rububia, tauhid uluhia, tauhid alasmai wa sifat, yani mambo yanayofungamana na akida yote ya imani. Hilo neno limekusanya ndani yake. Akamwambia, ukishajua hivyo ushikilie huo msimamo, kwa sababu watu wengi watu wengi wanaweza kuwa wanajua haki lakini wasifate ile haki, na ndio maana Mtume akamwongezea akasema, thumma staqim, kiwa uwe shikisha, uwe na msimamo katika hiyo imani yako. Watu katika kufata njia ya Allah subhanahu wa ta'ala wamegawanyika ina tatu. Kuna wale ambao wameshika msimamo wao katika dini, wanafata maamurisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wanafata njia kisawasawa. Na kuna wengine watu aina ya pili, yani wanafata njia lakini kidogo wanapinda, baadaye tena wanarudi, na hivyo hivyo mpaka hatima yao sasa inakuwa haijulikani, mwisho wao itakuwa namna gani? Hao ni watu aina ya pili. Watu aina ya tatu ni yule ambaye anajua haki lakini anafuata kidogo, na baadaye anakuja kutoka katika njia ya Allah na anapotelewa, na huyo ndio anaitwa murtad, waliyadhu billah. Na tunajiepusha na mtu kama huyo amefuata njia ya kuelekea motoni, yani ametoka kwa njia ya kisawasawa, na ndio maana Mtume sala salam alimwambia thumma staqim, kisha uwe na msimamo katika njia yako. Katika istiqama Muislamu anapata halawata al-iman, utamu wa imani, wa rahatu qalbi na wa tumaninatul qalb na utulivu wa moyo wakati mtu anakuwa na istikama ya kisawasawa huo moyo wake unakuwa ni kwenye kupata utulivu na istikama maana yake wanazoni wametuelezea kuhusu istikama wanazoni wengi sana lakini tutaangalia taarifu mbili ya wanazuoni hawa ambao ni masahaba aliulizwa Abubakar Siddiq radhiallahu anhu kuhusiana na istikama aliulizwa istikama maana yake ni kitu gani maana yake ni nini akasema al-istiqama alla tushrik billahi shay'a istiqama maana yake ni kutomshirikisha Mwenyezi Mungu na kitu chochote Abu Bakar radhiallahu an alikusudia nini katika maneno haya kuhusu istiqama? Maana alikusudia ya kuwa maana yake ni mtu kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa na imani imani hiyo mpaka mwisho wakati wake ambao Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atamuondoka atamuondosha duniani hii pia na Umar radhiallahu anhu anasema kuhusiana na istiqama, anasema al istiqama an tastaqima ala al-amri wa nahi. Istiqama maana yake ni kule kuwa na msimamo katika maamurisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuyafata maamurisho ya Allah kama alivyoamurisha, wanahi na pia kujiepusha na makatazo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala taruhu rawana faal, na kule usipige pige makona kama vile kule mnyama anaitwa mbweha anavyopiga makona wakati anavyokimbia, labda ameshika kitu anakimbizwa, yani anapiga hivi makona hivi Omar anakusudia kuwa yani yule mtu mwenye msimamo, watu wenye msimamo wanakuwa na msimamo wao daima na wala hawi na msimamo katika hali fulani na wakati fulani, alafu wakati fulani wanatoa msimamo wao, yani wanapoteza msimamo wao bimaana anakusudia wakati wowote wewe Muislamu unatakiwa uwe na msimamo wako katika dini, na ukiteleza kidogo, ombe msamaha, hapo hapo unarudi katika njia iliyo sawa. Kwa hivyo mtu kuwa na msimamo katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala huwa inampa imani utamu wa imani na anapata utulivu katika moyo wake na nafsi yake na akili yake inatulia wakati yuko na msimamo wake katika dini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatoa mfano katika Qur'an kuhusiana na hiyo raha na nafsi ya imani anasema afaman sharaha Allahu sadrahu lilislami fahuwa ala nuri min rabbih Je, yule ambaye Mwenyezi Mungu amemfungulia nafsi yake kwa dini ya Uislamu, bimaana amemfanya kuwa ni Muislamu, basi huyo mtu yuko kwenye nuru itokayo kwa Mola wake. Afaman sharaha Allahu sadrahu lilislam, je, yule ambaye Mwenyezi Mungu amemfungulia kifua chake katika Uislamu, akawa yuko katika nuru itokayo kwa Mola wake, yuko sawa sawa na yule ambaye moyo wake ni mgumu mgumu wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kumkumbuka. Anaendelea kusema fawailu lilqasiyati qulubu, basi Ole wao wale watu ambao nyoyo zao ni migumu na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kumkumbuka. Ulaika fi dhalali mubin, na hawa watu wao katika upotofu wa dhahiri, yani wawazi. Katika aya nyingine anasema awamankana maita, je, yule ambaye kwamba alikuwa ni maiti, alikuwa ni maiti kivipi? bimaana alikuwa ni maiti, ajui haki, yuko katika ujinga, yuko katika ukafiri, upotovu na kufanya maasi. Fa kisha tukamuhisha bimaana tukamfufua, wajaalna lahu nuran yamshi bihi fi nnas, na tukamjalia nuru, hiyo nuru akawa anatembea nayo kwa watu, bimaana anajaliwa nuru, anajua haki na ilmu na imani, akawa anamjua Mwenyezi Mungu, akiona shari anajiepusha nayo, na pia anawelezea wengine na anatembea katika njia iliyonyoka wajaalna lahu nuran yamshi bihi fi nas. Je, mtu huyo ni sawasawa na yule ambaye kwamba yuko katika giza? Anasema kama mathaluhu fi dhulumati laysa bikhariji minha, huyo mtu ni sawasawa na yule ambaye yuko katika giza, hawezi kutoka katika giza hilo. Yani mtu ambaye yuko katika upotofu yuko kinyume na njia ya Allah subhanahu wa ta'ala akawa yuko na dini nyingine dini hiyo mfano ni yani ni kama giza yuko katika giza amevambiwa katika yani ana itikadi kuwa hiyo ndio sawa sawa sawa kwake na ndio itikadi itokayo kwa Mwenyezi Mungu kumbe yuko katika giza hawezi kutoka katika giza hiyo shetani huwa inampambia na inamuonyesha kuwa hiyo ndio njia ya sawa. Mwenyezi anasema kadhalika sujina lilkafirina makanu ya amaluna, na namna hivi namna ya huo mfano wa giza ndivyo tumewapambia, yani shetani inawapambia makafiri, wanaona ya kuwa katika njia ya sawa, kumbe wao katika giza ambayo hawawezi kutoka na msimamo mzuri ni ule ambao mtu akiwa na msimamo msimamo mzuri ni ule ambao mtu anatekeleza wajibati yani zile wajibati ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemfaradhisha juu yake kwa wakati wake kwa shuruti zake na arkani zake akatekeleza kama alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala huo ndio msimamo mzuri na akafanya amalu khairat mambo mema yatakayomsaidia baadaye na kujizidishia anafanya tauba wakati pale anapoteleza kwa sababu sisi sote ni binadamu tumeumbwa tunasahau na tunakosea kama anavyosema kullukum khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun kwa hiyo msimamo mzuri ni ule ambao mtu atatekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala wajibati zake na kujizidishia mambo ya kheri mengi tu anasema Mwenyezi Mungu katika hadithi al-Qudsi wama taqaraba ilayya abdi bishaiin ahabu ilayya mima ftaradtu alayhi, yaani mja hawachi ku, kunikaribia yani kukaribia kwangu kwa yale mambo ambayo nimemfaradhisha juu yake, bimaana mambo ya faradhi kama swala swala ya faradhi, saumu, haji na zaka. Wakati mja anapofanya mambo hayo yote anajikurubisha kwangu anasema pia wama takaraba ilaya abdi binawafili hata uhibba na hata wacha mtu mja wangu unikaribia katika yale mambo ya sunna mpaka nitakuwa ni mwenye kumpenda wa idha ahabbtuhu na nikimpenda kuntu samaahu alladhi yubsiru bihi na kuwa ni kama masikio yake ambayo anasikia kwayo, bimaana mambo ya haramu, mambo ya upuuzi hasikilizi, kwa sababu yuko na imani, anampenda Mwenyezi Mungu, na hayo ni mambo ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala akifahamu hayo haendi huko. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, wakati zama hizi ambazo tuko nazo zama za fitna, yatakiwa tuwe na msimamo katika dini na bila ya kuyumbayumba, na tufuate maamurisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na suna zake Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il wal muslimat فاستغفروه إنه هو البر الكريم وهو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله المحمود على كل حال الموصوف بصفات الكمال والجلال له الحمد في الأولى والآخرة وإليه يرجع الأمر كله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله مستقيما ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذه السبل متفرقة على كل سبيل منها الشيطان يدعو إليه ثم قرأ قوله تعالى wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subla عن bikum an sabili dhalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun ndugu wasangu waislamu baada ya muda mchache nilikuwa nikizungumzia kuhusiana na istiqama yani mtu kuwa na msimamo juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na pia kujiepusha zile njia za upotovu. amapokea Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anasimulia anasema, khata lana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam khata, Mtume sallallahu alayhi wasallam ana, yani Abdullah ibn Mas'ud Anasema mtume siku moja anachorea mstari mrefu namna hii, alichukua kijiti akachora mstari hivi, akasema njia ya Mwenyezi Mungu ni kama hivi, yani imenyooka namna hii. Thumma khata khututan an yaminihi wa shimali, kisha mtume akachora kando kando yake vinjia mingi mingi sana, yani kando kando yake mistari mingi hivi kando hivi. Akasema hizi ni njia, kila njia moja kuna shetani ambayo anailingania watu wa, wa, wafate njia hiyo. Yaani shetani hapa ni katika shetani ulinsi insi wal shetani katika binadamu na pia shetani katika majini. Hao ndio wale ambao wamesimama katika hizo njia, wanawalingania watu waweze kutoka katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, waingie katika hizo njia za upotovu. Baada ya Bwana Mtume kufanya hivyo, kuchora huo msitari na kanoni mwake njia, akasoma kauli yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anasema inna wa anna hadha sirati mustaqima, kwa hakika hii ndio njia yangu iliyonyoka. Anakusudia dini ya Uislamu na kitabu chake Al-Qur'an, wa anna hadha sirati mustaqim fattabi'u, basi fatani kitabu hicho, wala tatabi'u subula, wala msifate hizo vinjia vinjia ambavyo vinaenda kando kando. Dhalikum waswakum bihi, na hivi mimi nakuhusieni, laalakum tattaqun, hiyo ndio wasia wangu kwenu nyinyi, ili wenda labda mkamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala na mkaepukana na maasi na makatazo yake. namna alivyosifia mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa kuna njia ambazo ni za kupotoza na kila njia kuna shetani analingania watu na anawapambia wakaweza wanaweza kuingia huko kwa wingi. Zama hizi tunaona namna shahawati na fitna ilivyo ilivyokithiri na watu wengi wakawachana na amri za Bwana za Allah Subhanahu wa Ta'ala, wakafata njia za upotovu. Lakini Muislamu wa kisawasawa aliye na msimamo wake, hayo yote hayakujalishi, anayaona na anajua tu hii ni upotovu. Muislamu hiyo yote haimjalishi katika hadithi imesihi katika kitabu chake Tirmidhi radhiallahu anhu وقد صح عند الترمذي رضي رحمه الله من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انس بن مالك رضي الله عنه anasema ياتي على الناس الزمان Itakuja zama, Mtume anaelezea watu watakaokuja baadaye, anasema itakuja zama kwa watu, yani Waislamu, aswabiru fihim ala dini kalqabidhu ala aljam zama hizo yule mtu ambaye atakuwa amesubiri akawa na msimamo katika dini yake yeye atakuwa ni kama yule mtu ambaye ameshikilia kaa la moto, kaa la moto, kulingana na yale mawimbi ya fiti na shahawati, jinsi yatakavyo huwa yani yanapindua baadhi ya watu, na hayo yote tunayashuhudia. Watu wakaingia katika fitina hizo wakaasi maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithi nyingine anasema روى الإمام المسلم في صحيحه عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي hawatakuwa hawatawacha kundi katika umati wangu mtume anayasimulia anasema hawatawacha kundi katika umma wangu hado wako katika haki wamedhihirika juu ya haki wameshikilia msimamo wa haki la yadhuruhu man khadalahu yani hawajalishi yule ambao kwamba atawakhalifu hawaangalii kuwa yatisijii mtu fulani ametukhalifu hata yati ya amru llahi wa kadhalik mpaka ifike amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wao bado wameshikilia msimamo wao. Amrullahi inafasiliwa hapa kuwa ni ima mauti ikufikie wakati we bado umeshikilia msimamo wako, ama kiama kifike ikiwa bado hawa watu bado wameshikilia msimamo wako. Hiyo ndio maana ya istiqama anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu hakika wale waliosema Mola wetu ni Mwenyezi Mungu Mola wetu mlezi ni Mwenyezi Mungu thumma istaqamu kisha wakawa na msimamo wa kumfuata kufuata amri zake na kujepusha na makatazo yake ulaika la khawfun alayhim wa lahum yahzan hakika hao watu hawana hawatakuwa na hofu yoyote wakati wanapoondoka katika dunia hii, wala huzuni hawahuzuniki. siji nani atakayechunga watoto wake, ama atakuwaje siji anapokwenda huko. Hiyo yote hahuzuniki. kwa sababu ameandaliwa na Mwenyezi Mungu mazuri anayoyapenda yote. Qala Allahu Ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima ala Muhammadin wa ala وعلى Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala آل Ibrahim innaka حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأرض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا خطايانا وذنوبنا اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودبر اعداءك اعداء الدين الله اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين رب ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم عباد الله ان الله يامر بالاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي